Nem falar comigo, deixa eu beber, ficar sussu. Sua inveja bate volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Com tome a peitada, ela corte em cima do meu xijotão. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate, volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peitada, ela corte em cima do meu xijotão. Avistamos as novinha, agora é só bolo vral. Portando de giraspa no a placa, chama tudo no grau. Avistamos as novinha, agora é só bolo no Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. chegou, show bebê, fica sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a da lacote em cima do meu XJ. Não falar comigo, vou beber, fica sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita lacoste em cima do meu XJ. Avistamos as novinha, agora é só bololô vral. Cortando de gíria, raspando a placa, chamando tudo no grau. Avistamos as novinha, agora é só bololô vral. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando